Բարեկամներ, օրվա աշխատանքը եթերում շարունակում է Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Առաջարկում ենք հաջելին համատեղել օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Նախ օրվա ծրագրի մասին համարոտ։ Ստեփանակերտցի Կարինե Դանիելյանի մանկությունն ու պատանակությունն անցել է Մայրաքաղաքի 5 կոլորիտային թաղամասերից մեկում, այսպես կոչված բանվորական թաղամասում։ Մանրամասները Քնարբաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնության մեջ։ Ժամը 15:35-ը լսեք մշակութային լուրեր։ Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է Կոմիտասի անվան երաշտական եւ խնապատի արվեստի դպրոցների երաշտության տեսության ուսուցչուհի Մանուշ Դանիելյանը։ Խաչմերուկ հաղորդաշարը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Նոր ծերնդից քչերը երևի գիտեն, որ ներկայիս ազատամարտիկների փողոցը հին Ստեփանակերտի կոլորիտային թաղերից մեկն էր։ Նախկին Կիրովի փողոցի վրա կառուցված շենքերը ժամանակին ժողովուրդը կոչեց բանվորական թաղամաս։ Հին բնակիչները հիշում են, որ առաջին բնակելի շենքերը այստեղ սկսել են կառուցել անցած դարաշրջանին։ Կարինե Դանիելյանի մանկությունն ու պատանեկությունը անցել է բանվորական թաղամասում։ Այսօր էլ զբոսնելով ազատամարտիկների փողոցում նա ամենայն ճշգրտությամբ հիշում է ամեն շենքի, ծառի ու նստարանի տեղը։ Բանվորական թաղամաս կոչվել է այ այս 4 շենքեր ստեղ, ու մեկ էլ այ այն 3 հատ շենքը։ Նրանք կոչում են 6-7 կորպուսներ իսկ այստեղ կոչվում էր առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ազատամարտիկ մերջեր կոչվում էր Կիրովի անվան փողոց։ Ժողովրդական այդ խոսքը դուրս է եկել նրանից, որ մասնավորապես ապրում էին Ղարմետաքս կոմբինատի աշխատողները։ Դրա համար կոչվում էր բանվորական Այս շենքերը ստեղծվել է 1926 թվականին։ Սկզբնական շրջանում եղել է մանկապարտեզներ, աշխատողների երեխաներն էին բերում, երեկոյան աշխատողները իրենց երեխաներին բերում էին այստեղ։ Երկու հարկից շենքեր ու իրար կպած բներ, իրար մեջով երեքա սենյակ։ Տեղ ապրում են 7-8 հոգուց բաղկացած ընտանիքներ, ու բոլորը միասին համերաշխ, կարծես թե այս շենքում ապրում էր մի հատ ընտանիք։ Մեր տան տեղը հիմա օրթոդեն տնա։ Այս պատուհանը ես շատ լավ եմ հիշում։ Այս պատուհանից շատ եմ ցատկել ու այստեղ սահնակ եմ սկշել։ Այդտեղ մեզ մի հաց կամեյկա ունեինք դրած, իրիկուներ աղջիկներով, տղաներով հավաքում էինք, երգում էինք, պարում էինք։ Իսկ ընդհանրապես մեր շենքի սովորությունն է երեկոները առանձնապես շաբաթ եւ կիրակի օրերին բոլորը ընտանիքներում ինչ որ պատրաստում էին, հանում էին մի հատ մեծ սեղան էին գցում, շենքի մեջտեղը միջանցք կար։ Այդ միջանցքը մենք սվարակուրներով ծածկում էինք, մեծերի համար երկում էինք, ապարում էինք, իսկ մեծերը ուտում խմում էին։ Իմ հիշողություններս միայն վալորական թաղից։ Սա ֆուտբոլիստներն հավաքում էին ստեղ, մսասի ստեղ բուլվար այլել ցանկապատված։ Իս առաջի հարկի ապրողները ամենը իր ասես սպոսոկներով գուճի իրան ոստանը իլալա մենակ ծաղիկներին քլալ։ Վրելիս մեջտեղին մի հատ տղա իլա սարկած փակ նավեսի նման։ Իրիկուները նստում ենք, դեղ մի հատ Սիրանի ծարկար, դեղ մի հատ սև թթի ծարկար։ Դե այն ժամանակ էր գազը բալոնով էր, այս մշտական գազ չկար, լվացքա, վայրենի էփելա, ինչ կար, դեղ կրակներ էին քանում, վայրենի էին էփում։ Ամբողջ թաղամասով իրար օգնելով, ուրեմն եթե մեկը բանգա էր փակում, բոլորը դուրս էին գալիս իրար օգնում էին, մի քանի ժամում վերջացնում էին, իրար օգնելով։ Իմ տատիկս լավ ժինգելով հաց էր թխում։ Այս ֆուտբոլիստները հավաքում էին, տատիկս գնում էր կանանչի բան սաղ բերում էր, ժինգելով հաց ստացված էր թխում ու քանի անգամ իրանք գնում էին ուրիշ քաղաքներ խաղերի, միշտ տատիկիս համար նվեր էին բերում։ Միշտ գնում էինք այդ խաղերը նայում էինք։ Ամենագլխավոր երկրպագունն է մուքն քրելը։ Թաղի ջահելներով թե տղաներ թե այս տարբերություն չկար։ Հիմա երեխեք չեն խաղում։ Ամբողջ օրը հերոստացույց կամ համակարգիչ հեռախոս, բայց մենք ամբողջ օրը տղաների հետ սկրենք էինք խաղում, ջջլախտի էինք խաղում, բոբսիկ էինք խաղում։ Շատ հարուստ ավանդույթներ ունի։ Բանորական թաղը հենց լա ինքը բանվորությունը տամի շատ հասարակ բայց մարդկային ամբողջ գծերով օշտված խավ իրիկուները ամենը բերում էին այսեն սեղանին գցում իրար հետ նստում էին, հաց էին ուտում։ Մեկը չկար նա պրիմեր, որ ասեր, ես այսօր իմ տանը մենակ հաց եմ ուտում։ Իրիկունները այստեղ երեխաների ձայնից դղրդում էր։ Այնքան երեխաները աշխուժ էին խաղում։ Ձմեռը բերում էինք այսպես ջուր էինք թափում։ Մի քիչ այդտեղ սարքել են ուղիղա հիմա, բայց թեք էր։ Բերում էինք ջուր էինք թափում, որ քշերը սար չի, իրիկունը սաղը հավաքվենք, դուրս գանք ու այդտեղ սահնակները հանում էինք ու սղում էինք ոդկով, մեկը սանակով, մեկին ուներ, մեկին չուներ։ Առաջի հարկում էր ապրում Նադյատուտայի տղեն, երկու տղան աղարաչի հարսնել պարում էր անսամբլում։ Իրիկունները դհոլներ հանում էին աղբերքով։ Աբոն Քամյանչաներ հանում Երևանում, Աբոն երկրորդ հարկում էր ապրում, զոհվել է հիմա։ Այս մի շենքում էլ Գոգան էր ապրում, ոսկերիչ է, թարն էր հանում, նովաքում էին, վայ, նենց էինք պարում, ամբողջ գիշերը։ Մենակ մի հատ Լևոն դայի ունեիք շատ պիս մարդիկ։ Հենց իրիկուները ժամը 12-ից հետո, եթե տենց բաներ ենք անում, երկրորդ հարկից ջուր էր շպրտում մեր վրա։ падайте духом, поручик Голицын, Корнет Оболенский, налейте вина, не падайте духом, поручик Голицын, Корнет Оболенский, налейте вина. Мелькают арбатом знакомые лица Солей цыганки заходят в дома Подайте бокалы, поручи Голицын Корнета Валенской Налейте вина, подайте бокалы Поручи Голицын Оболенский, налейте вина. А где-то уж кони проносятся к яру. Ну что загрустили, мой юный корнет? А в комнатах наших сидят комиссары и девочек наших кабинет, а в комнатах наших сидят комиссары и девочек наших ведут в кабинет над доном угрюмым. Идем эскадроном на бой вдохновляет Россия страна. Раздай пути Голицын, Барнета Маленский, надеть ордена. Раздайте матроны, поручи Голицын, Корнета Маленский, надеть ордена. Եթերում խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Այժմ լսեցեք մշակութային լուրեր։ Երևանի 2800-ամյակի արդիվ Գլենդել քաղաքի գրադարանի արվեստի եւ մշակույթի բաժինը Երևանի քաղաքապետարանի զբոսաշրջության բաժնի հետ համատեղ հուլիսի 11-ից 22-ին կհյուրընկալեն 10-օրյա հատուկ ցուցահանդես քաղաքի կենտրոնական գրադարանի Reflect Space եւ Passage Way պատկերասրահներում։ Ցուցահանդեսում կներկայացվեն պատմական նկարներ, ժամանակակից արվեստի, կինոյի եւ լուսանկարչության գործեր, որոնք ցույց կտան Երևանի տեղն աշխարհում որպես 21-րդ դարի ցաղկուն եւ պայծառ քաղաք։ Նաեւ կլինի Այն են լուսանկարներ, որոնցում պատկերված են վերջերս տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության կադրեր Երևանի փողոցներից։ Reflex Space-ը ներառական ցուցահանդեսների պատկերասրահը, որը հատուկ ձևավորվել է ներկայացնելու մարդկային մեծ ողբերգություններ, ցեղասպանություններ եւ քաղաքացիական իրավունքի ոտնահարման դեպքեր։ Սրահը նախատեսված է թե փորձարարական, թե տեղեկութային հարթակ լինելու համար, որ เป զի ցույց տա գլենդելի ընդհանուր համայնքային որակն ու մտածելու տեղիք տա մարդու իրավունքների գլոբալ խնդիրների մասին։ Ստեղծագործ Եվրոպա ծրագիրը Եվրոպայի ամենամեծ ֆինանսավորմամբ իրագործվող ծրագրերից է, որին միանում է Հայաստանը։ Այս մասին հուլիսի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Եվրոպական հանձնաժողովի միջև մշակութային եւ ստեղծագործ ոլորտների համար Միության ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության վերաբերյալ փոխնբերման հուշագիրը վերացնելու մասին փաստաթուղթը ներկայացնելիս նշեց մշակույթի փոխնախարար Նազենի Ղարիբյանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Եվրոպական հանձնաժողովի միջև մշակութային եւ ստեղծագործ ոլորտների համար Միության ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության վերաբերյալ փոխնբռման հուշագրի 5-րդ հոդվածի համաձայն այն ուժի մեջ կմտնի գրավոր ցանուցում ստանալու օրվանից, որով Հայաստանը հանձնաժողովին դիվանագիտական ուղիներով կցանուցի, որ դրա ուժի մեջ մտնելու համար իր ներպետական իրավական ընթացակարգերն ավարտվել են։ Մշակույթի փոխնախարար Տիգրան Գալստյանը Facebook-ի իր էջում գրառում է կատարել հայտնելով, որ փորձագիտական հանձնաժողովը միաձայն կողմ է քվեարկել եւ 7 կառույցներ ստացել են պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանի կարգավիճակ։ Նա մասնավորապես գրել է. Փորձագիտական հանձնաժողովը միաձայն կողմ քվեարկեց եւ հետեւյալ կառույցները ստացան պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանի կարգավիճակ։ Զվարթնոց օթանավակայանի հին մասնաշենքը, Ռոսիա կինոթատրոնը, Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճը, Հրազդան մարզադաշտը Երևանի մետրոպոլիտենի հանրապետության հրապարակ մետրոյի կայարանը, Երևանի մետրոպոլիտենի երիտասարդական մետրոյի կայարանը, Գավեշճան ժամանակակից արվեստի կենտրոնը։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը խորովշտով տեղեկացնում է, որ հուլիսի 11-ին 80 տարեկանում կյանքից հեռացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Պարոսույց Բորիս Գևորքյանը։ Բորիս Գևորքյանի մահվան կապակցությամբ կստեղծվի թաղման կառավարական հանձնաժողով։ Անգլիացի դերասան Քիթ Հարինգթոնը, որը կատարում է Ջոն Սնոուի դերը Սիրված գահերի խաղը հեռուստասերիալում հայտարարել է նախագծի վերջին եթերաշրջանի նկարահանումների ավարտի մասին։ Համապատասխան գրառումը նա արել է Instagram-ում։ Գահերի խաղի նկարահանումները պաշտոնապես ավարտված են, գրել է Հարինգթոնը։ Սպասվում է, որ գահերի խաղի վերջին 8-րդ եթերաշրջանը լույս կտեսնի 2019 թվականի ամռանը։ Այն բաղկացած կլինի 6 դրվագից, որոնցից յուրաքանչյուրի տևողությունը կլինի ավելի քան մի ժամ եւ դերասանների հայտարարությունների համաձայն կդառնա հերոստասերիալի ամենաարյունալի եթերաշրջանը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Խաչմերուկն է եթերում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել մեր աշխատակից Անահիտ Միրզոյանի հարցազրույցը Կոմիտասի անվան երաժշտական եւ խնապատի արվեստի դպրոցների երաժշտության տեսության ուսուցչուհի Մանուշ Դանիելյանի հետ։ Զրուցել արվեստի որևէ ճյուղի ներկայացուցչի հետ, նրա հետ բացահայտումներ անելու հարցերի պատասխաններ ստանալ միշտ էլ հաճելի է։ Օրվա զրուցակիցս արվեստի մեծ ճյուղի երաժշտ արվեստի ներկայացուցիչ է։ Գերազանցությամբ ավարտել է Մայրաքաղաքի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի երաժշտության տեսության ու երգչախմբավարության բաժինները։ Այժմ դասավանդում է Կոմիտասի անվան երաժշտական եւ խնապատի արվեստի դպրոցներում որպես երաժշտության տեսության դասատու։ 6 տարի է, ինչ երգում է Սուրբ Հակոբ եկեղեցու երգչախմբում, իսկ վերջին 2 տարին ծառայում է որպես խմբավար։ Մանուշ Դանիելյանը համարում է, որ երաժշտության տեսությունը երաժշտական գրագիտության հիմքն է եւ անարթարացիորեն է յետին պլան մղվում։ Մանկավարժական հնարքների մասնավորապես անհատական մոտեցման շնորհիվ է հնարավոր երեխայի մեջ սեր արտնացնել սոլֆեջոյի հանդեպ, ինչն այնքան էլ հեշտ չէ։ Մանուշի կարծիքով անհրաժեշտ է շատ ավելի մեծ տեղ տալ հոգևոր ու ժողովրդական երաժշտությանը մեր ակունքներից չհեռանալու համար։ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար եւ ինձ հետաքրքիր է երաժշտության տեսությունը, որը հիմքն է երաժշտական գրագիտության այսպես ասեմ, ինչ մակարդակում է մեր դպրոցում, ուսումնարանում, չգիտեմ ինչքանով դա օբյեկտիվ կլինի, թվում է թե դա մի տեսակ անտեսված է մնում, թե ես սխալվում եմ։ Դուք իրոք ճիշտ եք, երաշխիքան տեսությունը սոլֆեջոն հիմնականում անտեսված է շատերի կողմից, բայց դա երաշխիքան հիմքն է հիմնականում երեխաները դժվարանում են այդ առարկան ուսումնասիրելու համար, որովհետև այն մի քիչ մտածելի տեղիք է տալիս։ Ինձ թվում է, որ մատուցելու ձևը սոլֆեջիոյի պետք է փոխվի, որովհետև ծերնդափոխություն է կատարվել եւ պետք է նորովի, այսինքն ժամանակակից ձևերով երեխաներին բացատրել մատուցել, որպես նրանք հասկանան ավելի մաչելի ձևով նրանց մատուցել այդքանը, որբեզի հետագայում նրանք ավելի գրագետ եւ հեշտությամբ ուսումնասիրեն երաժշտությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մակարդակի ցանկանալի ավելի բարձր լինել սրվեջայի մակարդակը, որովհետև միջին մակարդակի վրա է հիմա։ Բնականաբար ստենդափ փոխությունը, ինչպես նշեցիք, եղել է հիմա երեխաները տեխնոլոգիաների հետ են կապված ավելի շատ եւ մատուցման ձևերը պետք է փոխել եւ յուրաքանչյուր մանկավար այդ անհատական մոտեցում ասվածը պետք է ունենա երեխաների հանդեպ ինչ խնդիրներ են ծագում մանկավարժական աշխատանքում Երեխաների հետ աշխատելը միաժամանակ շատ դժվար է, համ շատ հաճելի, բայց ամեն մի աշակերտի վրա պետք է անհատական մոտեցում լինի, որովհետև ինչքան երեխաներ կան, այսքան տարբեր ընտանիքներից, տարբեր մտածելակերպի եւ դաստիարակություն ունեցող մարդիկ են։ Պետք է իրենց լեզվով բացատրել ամեն ինչը, այսինքն իրենց խաղերի, իրենց ջիրելի զբաղմունքների, վիդեոխաղերի օգնությամբ ինչ որ պետք է մտածել, նորովի իրենց մատուցել այդ ամենը խաղերի միջոցով, հատկապես փոքր դասարանների համ համար այդ դասերը պետք է լինի ամբողջությամբ խաղերի միջոցով, որպեսզի նրանք չձանձրանան, հետաքրքրություն առաջացնես նրանց մեջ։ Ցանկացած երաժշտի համար անշուշտ անհրաժեշտ է դա որպես գրագիտություն Սոֆա Ջոնս գրագետ երաժիշտը միայն ասենք իր գործիքին դիրապետող երաժիշտը չէ օրինակ նա գրագետ երաժիշտ պետք է Անշուշտ յուրաքանչյուր երաժիշտ ոչ թե ցանկալի է պարտավոր է լավ իմանալ երաժշտական տեսությունը որովհետև դա ամեն ինչի հիմքն է միայն ուղակի նվագելը իմ կարծիքով բավարար չէ պետք է իմանալ այդ ամենի կառուցվածքը ինչ ձևով է գրվել ինչ է մտածել կոմպոզիտորը այդ ստեղծագործությունը գրելու ժամանակ եւ այլ այլն, ամեն մի քայլ կապված է միմյանց հետ։ Երաժշտությունը շղթա է, դրա համար հատկապես սոլֆեջոն դա հիմք է։ Առանց դրա ուղակի նվագել կամ երգելը ճիշտ չի, զգացվում է։ Դուք նաև խմբավար եք ու երգել եք երգախմբում։ Դա նույնպես շղթայական աշխատանք է խմբային, այսինքն փոխօգնության միմյանց հասկանալու խնդիր կա նաև։ Ես երգել եմ երգչախմբում եւ անսամբլներում, կապեչա եւ ավետում անսամբլներում։ Անշուշտ երգչախմբում եւ անսամբլներում երգելը դա համախմբված մի աշխատանք է, այսինքն դու պետք է զգաս եւ խմբավարին, ինչը ուզում նա քեզանից եւ պետք է զգաս այն մարդկանց, ում հետ միասին երգում եք այդ ամենը, որովհետեւ ամեն մի շտրիխ, ամեն մի էմոցիաները պետք է համընկնի նաեւ, պետք է զգաք միմյանց։ Ոչ միայն տեխնիկա հատկապես կամ գրագետ երկել այլ նաև էմոցիա այս հաշվարակային մարդը։ Հոգեպես է նաև կարծիքով պետք է բոլորը միասին զգան այն ինչ ուզում է խմբավարը։ Ավետում անսամբլը հոգևոր ուղղվածություն ուներ, ինչքանով է բարբեր, այսինքն յուրահատուկ է, չէ՞, երևի ինչ որ պատասխանատվության մի ուրիշ զգացում կա։ Ավետում վոկալ անսամբլը հոգևոր եւ հայ ժողովրդական երգեր ենք մենք երգում։ Իհարկե, հոգևոր երգերը երգելը շատ ավելի դժվար է, քան դասական երգերը, քանի որ դրանք դժվարությամբ ես երգում, այդ ամենը խորը հասկանալով, շատ էներգիա է քեզանից ստանում, եւ այդ ամենը գիտակցության մեջ տեղավորելու հոգնում ես ավելի շուտ ես հոգնում եւ նույնը նաեւ ժողովուրդը հանդիսատեսը ավելի շուտ է հոգնում կոպիտ ասած հոգեվոր երաժշտությունից կան դասական կամ ժողովրդական երգեր անցալելու խնդիր կա հատկապես մեր Արցախում հոգեվոր երաժշտությունը շատ դժվար է անցալում որովհետեւ սովետական շրջանում այդ լրիվ զատված լինելը հոգեվոր աշխարհից մարդկանց օտարացել են հոգեվոր կյանքի հետ եւ հոգեվոր երաժշտությունը լսելիս մարդիկ ավելի ծանր են տան անում եւ չեն էլ հասկանում։ Հիմա արդեն Վարքաստո առաջընթաց կա այդ ասպարեզում, բայց կցանկանայի, որ ավելի շատ լիներ։ Դանդաղ է ընթանում, բայց կարևորը արդեն կա պրոցես։ Պրոցեսը կա, բայց շատ դանդաղ ենք մենք ստեղ առաջ գնում։ Խմբավար լինելը երևի էլի վաղ աշխատանք է, որովհետև այդքան հոգում աչքերին նայել այս գալու process-ը նաև երբ դու մենակ ես իսկ դիմացդ կանգնած շատ մարդիկ եւ յուրաքանչյուրին պետք է զգաս, հասկանաս, ճիշտ պահանջես, երևի յուրահատկություններ կան։ Անշուշտ խմբավարը ոմանք ասում են, որ աշխարհի ամենադժվար աշխատանքներից մեկն է, որովհետև դու մենակ պետք է կառավարես հարյուրավոր մարդկանց, եթե դա իհարկե լվակախումբ է կամ երկչախումբ մեծ քանակի, դու պետք է մեկ հոգով կառավարես այդ բոլոր մարդկանց։ Ճիշտ ժամանակին ցույց տալ էմոցիաները, այսինքն խմբավարից կախված է ամեն մի բան, թե ձեռքերի շտրիխը, թե աչքերի արտահայտությունը։ Մի հայացքով պետք է մասնակիցները հասկանան ինչ ես ուզում դու իրանցից։ Հոգեբանական գործոնն էլ է մեծ այս տարակը։ հա, Ու հոգեբանական գործոնը շատ մեծ է, նաև խմբավարը պետք է ունենա մեծ կամքի զգուշ, պետք է լինի նաև խիստ, որպեսզի կարողանա բոլորին միահամուր հավաքել եւ աշխատանքը վարել ու չնայած երիտասարդ տարիքին դա նույնպես ինչ որտեղ կարող է գուցե եւ հոգեբանական արգելքին երբ խմբում կարող է տարիքով ավելի մեծ մարդ լինել անշուշտ այս արգելքներին ունեն բայց դա նույնպես կախված է մարդու կամքից այսինքն եթե ինքը կանգնում է երգչախմբի առաջ ինքը հասկանում է որ ինքը սովորական աշակերտ չի կամ ուսանող չի կամ ուղղակի երիտասարդ մարդ չի այլ ինքը նրանց խմբավարն է ինքը պետք է ղեկավարի։ Ու նույնպես եւ երկողները, մասնակիցները պետք է հասկանան, որ իրանց արժեվ կանգնած է խմբավար, ում նրանք պետք է ենթարկվեն։ Մանուշ որպես պարզապես երիտասարդ, ինչ խնդիրներ եք տեսնում հենց արվեստի բնակավարում, երիտասարդների շրջանում, ինչը կուզեիք փոխվել գուցե։ Խնդիրները շատ-շատ են։ Մեկ-մեկ թվարկել ուղղակի անհնար է։ Կասեմ, որ Արցախում երիտասարդների գործունեության շատ պասիվ է։ Արվեստը ճիշտ է, ամեն ձև ուզում են զարգացնել, զարգանում են։ Այս վերջի քանի տարում ավելի շատ են համերգները, թե մեր երիտասարդներն են գնում տարբեր երկրներ համերգներով, թե այստեղ են գալիս տարբեր երկրներից համերգները, դա շատ ողջունելի է, բայց մեկ է, կուզենայինք ավելի զարգանալ դասական եւ հատկապես ժողովրդական երկերը, քայլեր ձեռնարկեին եւ միջոցառումներ կազմակերպեին, որպեսզի երիտասարդները ժամանց անցկացնելու տեղ լիներ, որովհետեւ Արցախում ժամանակը անցկացնելու տեղ չկա։ Երևի նախաձեռնողականությունից էլ է ինչ որ բան կախած երիտասարդների նախաձեռնողականություն, այսինքն միգուցե եթե շատ ցանկանան գտնել ինչ որ բավելու բան։ Այդ դարաշորս ամեն ինչ ծայրահեղ է, մարդ եթե ուզում է ամեն ինչով էլ կարող է զբաղվել, այսինքն մարդկա առավոտից մինչև գիշեր զբաղված է ինքն հետաքրքրություններով գտել է եւ զբաղվում է։ Իսկ մարդիկան ուզում են ամեն ինչ, բայց ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկում։ Անկամ եթե մենք ունենք ինչ-որ հետաքրքիր խմբակներ, մարդիկ ելի չեն գնում։ Այսինքն երկուստեք ինչ-որ բան պետք է լինի եւ պետք է արվի երիտասարդների համար, բայց մենքրանց երիտասարդը պետք է ճավարի ինչ-որ բանով զբաղվի, այսինքն հագեցնի իր օրը։ Անպայման այդ փոխադարձ գործողությունները պետք են, այսինքն իրար պետք է օգնեն, եթե նախարարությունը որոշում ինչ-որ մի բան կազմակերպել, երիտասարդությունը պետք է անշուշտ ակտիվ մասնակցի նրանց կազմակերպածին, ոչ թե ուղակի նստել տանը, որպեսզի երկուստեք արդյունավետ աշխատանք լինի։ Շնորհակալ Գոհություն Վանուշ, ձեր գործունեությանը հաջողություն բոլոր բնակավարներում, որ ժամանակ անց գոհ լինեք այն թերությունները, որոնք հիմա կան, վերանան եւ ավելի գոհ լինեք ձեր կատարած աշխատանքից եւ արդյունքներից, նաեւ աշխատանքի, որ เป զի ստիմուլ լինի, այսինքն առաջ գնալու ավելի մեծ ուժ լինի եւ ավելի զարգացած երկչախմբային արվեստ ունենանք Արցախում։ Ես իրոք մեծ հույս ունեմ եւ ես վստահ եմ Ես կասեի, որ Արցախում շատ շտով արդեն երիտասարդությունը կզարթնի խորը քնից, կմասնակցի ամեն մի միջոցառման, ավելի շատ կզբաղվեն ու կհետաքրքրվեն արվեստով։ Մեր պապերի թողած ժառանգությունը չեն մոռանա։ Ես վստահ եմ, որ այդպես էլ կլինի։ հաղորդումը պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ Խաչմերուկն է եթերում։ Մեզ կարող եք լսել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ինչպես միշտ այսօր էլ մեր հաղորդաշարը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Եսայի Մարգարեի հիշատակության օրն է։ Այսօրը ծնվել են Հենրի Դեվիդ Տորոն, ամերիկացի գրող, Ջորջ Իսթմենը, ամերիկացի գյուտարար, առաջին Kodak ֆոտոխցիկի արտադրողը, որն աշխատում էր ֆոտոժապավենով։ Ստեփան Գևորգը, գերմանացի բանաստեղծ, Ամեդոյո Մոդիլյանին, իտալացի նկարիչ, Պաբլո Ներոդան, չիլիացի բանաստեղծ Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Ալեն Կյունին, ֆրանսիացի դերասան, Ուիլիս Յուջին Լեմբը, ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Ուիլյամ Հենրի Կոզբի կրտսերը, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ, երաժիշտ, քաղաքական ակտիվիստ, Չարլզ Քվինթոն Մերֆին, ամերիկացի դերասան Էդի Մերֆիի ավակ եղբայրը, Թոֆեր Գրեյսը, ամերիկացի դերասան, պրոդյուսեր եւ սցենարիստ։ կարեմ արև, դեմքին շպիտնիմ, կարեմ ամպերը պատրված ու բացեմ գիրքն իմ, ու բացեմ գիրքն իմ, քո մասին այնտեղ գրեմ, որ մի օր թագուն կարդաս ու ավելի շատ ինձ սիրես, թող քեզ ու դարի շողքս, կողքս մնա, ես եմ հուշող քեզ, թե ուր պիտի գնանք, հող կամ մեջը ծաղիկ, ջուր տանք թող ծիծաղի, որ քամին կատաղած չգա նրան քաղի թաղի, որտեղից դու ինձ գտար, որտեղ գտա ես քեզ, ինչպես սիրտս մտար, ինչպես քո սիրտը մտա ես, որ կողմից է կարու երբ, ցերեկով թե գիշերով, քայլում եմ դեպի քեզ այդ ամենը հիշելով տես Դարել եմ ես քեզ կես Որ գրկես փրկես ինձ Էս անիմաստ գրկեսից Տես Դարել եմ ես քեզ կես Որ գրկես փրկես ինձ Էս անիմաստ գրկեսից Այստեղ մաքուր ոչինչ չկա, անկեղծ մարդու սուտը վկա, եթե կատուն շատ ուզենա, հաստատ նրա մուկը կգա, եթե մեկին գտնես ու կորցնես, մի ինքջվի, ուրեմն ուրիշն է կեսը քո, ուրեմն ինքը չի։ Իսկ ես գտա ոնց որ հենց նոր, արև բացվող, չգնացի գնացքով, որի մեջ կար քնացքող, նստեցի իմ սենյակում, որը արդեն մերն է, ու ոչ մեկին չի պատմի գախնիկները մերն է։ Դարել եմ ես քեզ քեզ, որ գրկես բրկես ինձ Ես անիմաստ կրկեսից Ես Դարել եմ ես կես կես Որ գրկես պրկես ինձ Ես անիմաստ կրկեսից Ես նման քամու որ շտխառնում ա մազերը դիրար ես մոտ կգամ ու քեզ կասեմ քո բարերը սիրած նման լույսի որ բացվում ա դու կշպտաս կրկին մեկն էլ չկա գա ու ինձ քեզանից բրկի բացե ծարավն իր աչքերը շպտաց ու քեզ տեսավ անցավ գիշերը ու աստղերը կհանգեն այսա ու ծաղիկներ կբացվեն այնտեղ որտեղ դու ես այնտեղ որտեղ ինչքան մոտ է այդքան էլ հեռու ես ես դարել եմ ես քեզ կես որ գրկես փրկես ինձ Ես անիմաստ կրկեսից, կեսից, կեսից, կեսից Տես, դարել եմ ես կես կես Որ գրկես պրկես ինձ Ես անիմաստ կրկես ինձ, կեսից Տես, կալ եմ արև, դարին ժպիտն ինձ Բաց եմ ամբերը պատրված, որ ծրգիսն իմ Ես բաց եմ գիրկն իմ, քո մասին են դագրել կեսին Ու ավելի շատ ես իրես տես Դարել եմ ես կես կես, կես Որ գրկես փրկես ինձ Ես անիմաստ գրկես ինձ Տես Դարել եմ ես կես կես Որ գրկես փրկես ինձ Ես անիմաստ բախտիարակի ունյու սիրտարին պարտուգադարի իմ բալիգների ասխերնեն շողում հույսովան պարան güneşlere